iom da premo devas esti. Ciu stresso povas esti factoro de felicio? Studagio montras, iom da forto streccio, cae peno en profesio, cae libertempo, povas pli altigi la bon farton, cae povas efici senso done. La fluo de la ciutaga e plendoi daure svelas sen cesse ciui havas malfacilagioin, ili suferas sub premo, devas elteni stresson, cae povas appena oteni la capon super la aquo. En la profesio, premo, premo, en la familio, cio jela limo, cae la compatindai infanoi en la lerneio estas torturatai de la gepatrai esperegoi ili suferas en la pedagogia in feras fero inter matematico, latina, angla, cae sportae ambizioi. Cie cio tio fini Ciu havas publicon, tiu parto prenigas la homoin en siae ciu tagai malfacilagioi, cae rapportas stresso sub ciu li au si staras, racontas florezze kiel mal tio estas, cae kiel oni staras prescaiam antau psica el bruligio. Ien, malonga pauzo pauso de troigado. Jes, la vivo povas vere esti fortos Sed, malgrau tio, kiel tiam aspectus la contraua utopio de tiu tiom ce esta raconto, pri la ciutago, kiel detruilo de la animo ciu nur mal laboremo? Ciu dum horoi spectaci YouTube-ain filmetoin? Ciu mendi tauran abonon por yogo exerzado? Ciu estus nur zorgado prisimem? Forto streccio cae peno, compreneble e giusta amplexo, appartenas al bona vivo plenumo. Ciu evitas strecigi pri io, quiu malshatas cian defieton, cae quiu serchas escapi el ciu cun tio cun ligita premo, tiu mem rabas de si la felicion. Jus aperis studajo de du israelae economicistoi, quiui de nove presentas tiuin benigain crom efficoin de fortos trecio, precipe en laboro. Malgrau tio, neniel eblas distili el la datumoi de la 1954 partoprenintoi de la studo, che nur peno en laboro estas la schlossilo al plita contentezzo. Forto streccio, laula studagio nome ancau cun ligigias cun sentoi de senso cae felicio, ciam homoi occupigias pri hobioi, au ciam ili engagigias por amicoi, por la comunumo, au por la propra sano. La classica sinteno en la norma economia pensado estas che persona peno ciam estu minimuma, diras la Israelae autoroi. Homoi electas lautio la voion de minimuma resisto. Compreneble tio estas io mette traffa, sed ne plenamplexe. La psicologia esplor literaturo, nome, aldonas al tio, che la plei bona espertoi en la vivo ne devenas el fasoi de sens treccia passivezzo, set che ili fontas el activezzo, mem efficezzo, cae fortos treccio. La stato de la psica fluo, do tutte perdigi en activezzo, cae forgesi cion alian circausi, si, tiu stato aperas ie pli alta probablezzo ce malfacilai de fiai activetsoi. Tio validas anca por libertempai ocupoi. Sur forto streccia monta migrado, oni pli ol antau televido movigas en spezzo de medita stato, ciu post la migrado, povas transiri al long daura contentezzo. Fine estas tiel, kiel la brita filosofo Bertrand Russell diris. Se al homo al flugas cio sen pene, tiam li forrabas de si unu elementon de felicio. Sen premo, cio estas enuiga cae malplena. plena.